DLC list with DLC list, befargami rolum. Befargami rolum tanrobic infusion shahid beheshti no i edo chorra monod konol telegram bejfro laum no hotori az. Fas haft rozashte zamir dar kendom mosoferat major aftan betami at makuk namardi. Okami depat dar mohit at rof chod mumken. Astro in porsesh hom mojer shavid ke ojosat zamina zemteno behamin shekl bude astro in kedar tul zamon do shode. گذشت زمان چگونه باعث ایجاد تغییرات در زمین شده است چگونه میتوان از تغییرهای گذشت زمین مطلع شد برای یافتن پاسخ این ها در این فصل به چگونگی تغییرات زمین در گذر زمان میپردازیم می دانشمندان به کمک چه شواهدی در مورد گذشته زمین مطالعه نقطه دو نقطه یک لایههای سنگ رسوبی دو نقطه دوم فسیلها سوم مواد رادیواکتیو کنند هفتاد و دو فسیل فرد علوم پنجم به اختصار با فسیلها آشنا شدید و آموختید که جانداران در طول زمان دچار تغییرات شدهاند و بعضی از آنها مانند دایناسورها از بین رفتهاند و نسلانها منقرض پرزنت شده است شکل یک پرانتز بسته شکل یک فسیل دایناسور افزایش کربن اکسید راکن شدن آب اقیانوسها برخورد شهاب سنگرد و موجود در تماشایوب بیماریها و عوامل دیگر در آب علل دایناسورها شرایط محیط زیست و زمان حیات آنها اطلاعات کنید و نتیجه را به صورت روزنامه نمایید سنگهای رسوبی دارای فسیل هستند از میلیونها سال قبل بخشهای از سطح آب و جانداران فراوانی در آن زندگی میکنند فرسایش سطح خشکیها و انتقال فرسایش یافته به دریافت نشین شدن آنها به صورت لایه باعث تشکیل رسومات میشوند همزمان با رسوم گذاری این لایه ها اجساد موجوداتی که در آن محیط زندگی میکنند در داخل رسومات مذکور دفن میشوند تا گذشت زمان رسومات و موجودات مدفون در داخل آنها به سنگهای رسوبی فسیلدار تبدیل میشوند داشتن فسیل و لایه لایه بودن سنگهای رسوبی باعث اهمیت و کاربرد آنها در مطالعه چه زمین شده است بخش وسیعی از سطح زمین را سنگهای رسوبی پوشانده است فسیل آثار و بقایای اجساد جانداران قدیمی هستند که در بین ویرگول مواد رسوبات و سنگهای رسوبی گفته زمین وجود دارند شکل دو پرانتز بسته فسیل همان را به عنوان شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچه زمین استفاده می نکته کننده اهمیت سنگهای رسوبی چیست Fossilkistmaczek odłowi Norad, Chodrobi ozmoid siekl do fosil archidon noron darsan rosubi dartonom san poezi vetemol wodud fosil wodud Norad, dalil chodroben visit alef zi ziro rosubi hastan alef parentes aste szarojet lozem barojet ashkil fosil rotozik tahid be parentes aste motole e fosil oneshon midarad don noronike norojet esmat hoje sacht monan dostochon danon vasada fhoin opuste je ohaki vasilisi virgul hastan nestat be don noronike fotet esmat hoje sacht hastan, bishtar be fosil tabdil shodean dafzun barin doramondan jasad don noraz fosed shodan forilis dar tashkil فسیل اهمیت زیادی دارد یعنی برای فسیل شدن جان داران آنها در محلی قرار گیرند که تحت تاثیر عواملی مانند اکسیژن ویرگول هوا ویرگول آب ویرگول گرما باکتریها و موجودات زنده دیگر قرار نگیرند مسلما شرایط فسیل شدن برای همه جاندارانی که در گذشته میزیستهاند مهیا نبوده است به همین دلیل اجساد تعداد کمی از آنها به فسیل تبدیل شده است و بقیه قبل از فسیل شدن توسط عوامل تجزیه کننده از بین رفتهاند فکر کنید چرا از همه جانداران قدیمی فسیل تشکیل نشده است به نظر شما تنوع و تعداد ها در های دریایی بیشتر است یا میان آنها چرا در های دریایی زیرا هم تعداد و تنوع جانداران بیشتر است و همین که رسوبگذاری شدیدتر است و لاش جاندار زودتر به وسیله رسوبات مدفون میشود و شانس تشکیل فسیل بیشتر است هفتاد و سه چرا از جانداران دریایی های بیشتری تشکیل شده است است شرایط لازم برای تشکیل فسیل در همه محیط ها وجود ندارد این شرایط در محیط های دریایی مناسب تر از محیط های خشکی بوده به همین دلیل بیشتر فسیل ها در اقیانوس ها و دریاها تشکیل شده اند اما برخی فسیل ها در محیط های غیر دریایی مانند یخچال های طبیعی خاکستر های آتش فشانی شکل سه الف پرانتز بسته سمت ویرگول گیاهان مواد نفتی دریاچه ها مرداب ها ها و معادن نمک تشکیل شده اند شکل سه به نقاطی در خشکی ها برای تشکیل فسیل مناسب تر است شلزه الف پرانتز بسته فسیل انسان های دفن شده در زیر خاکستر آتش فشانی به پرانتز بسته فسیل مرد نمکی راه های تشکیل فسیل را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید منفی یک فسیل شدن قسمت های سخت راه های تشکیل فسیل فسیل ها به شیوه های متفاوت تشکیل می نقطه شوند گاهی پس از مرگ موجود زنده قسمت های نرم جسد تجزیه کننده از بین می اما قسمت های سخت و مقاوم بدن مانند فلز و شکل چهار الف پرانتز بسته و صدف شکل چهار به پرانتز بسته در برابر عامل فساد مدت مقاومت کنند و قبل از آنکه از بین بروند توسط رسوبات پوشیده شده و به فسیل تبدیل می راههای تشکیل فسیل شکل چهار الف پرانتز بست فسیل ماهی به پرانتز بست فسیل صدف هفتاد فسیل شدن قسمت سخت فسیل شدن کامل قسمت های نرم و سخت جانشین شدن فسیل شدن آثار موجودات زنده دو فسیل شدن کامل قسمت های نرم و سخت پرانتز در برخی موارد بدن جانداران پس از مرگ در محیطی دور از دسترس عوامل تجزیه قرار میگیرند و به کامل به فسیل تبدیل می در این صورت حتی قسمت های نرم ریز فسیل می مانند فسیل که به طور کامل در داخل حفظ شدهاند شکل پنجل پرانتز بسته و فسیل ماموت های طبیعی شکل پنج به پرانتز منفی سه شدن به فسیل ماموت داخل های طبیعی شکل پنج الف پرانتز به افتاده در اگر قسمت های سخت بدن جانداران در داخل رسوبات مدفون شوند هنگام نفوذ به رسوبات همزمان شدن بخشهایی از جسد جاندار در آب ملکولهایی از موجود در آب زیرزمینی جایگزین آن ترتیب پس از مدتی جسدان نور کامل حل می شوند و جایان را مواد مدنی موجود در آن می نقطه گیرد یعنی بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری قسمتهای سختان را داده شوند ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده آن عوض می شوند مواد معدنی جانشین شده معمولا از ترکیبات سیلیسی و است شکل شش الف و به پرانتز به آتک شده الف پرانتز بسته سیلیسی شده شکل شش تنه درخت هفتاد و پنج فسیل شده از نظر شکل ظاهری شبیه درخت قبل از فسیل شدن است مالیجنس فسیل از سیلیس و آتکست جنس درخت از چوب فکر کنید تن درخت فسیل شده را با تن آن قبل از فسیل ویرگول شدن از نظر شکل ظاهری و ترکیب و ماندسازنده مقایسه کنید گاهی آثار از فعالیتهای زیستی جان نورمانند شواهدی از راه رفتن خزیدن شکل پرانتز استراحت کردن و چهار نقطه به فسیل تبدیل می شود منفی چهار فسیل شدن آثار و شش جمعآوری شکل هفت رادیای جانور که فسیل شده است آنجاست و در اینترنت تصویر از فسیل جانداران مختلف تهیه و در کلاس اگر فقط آثار و شکل بردستگی ها و اجزای سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار در رسوبات هر جای و به فسیل تبدیل شوند کالم خارجی تشکیل می شوند شکل الف پرانتز بسته در صورتی که مواد و رسوبات نرم به داخل صدف یا استخوان بندی جاندار نفوذ کنند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات سمت و سپس سخت شوند کالم داخلی به وجود میآید شکل به پرانتز بسته فسیل تریلوبیت که الف کالم خارجی شکل هشت در تشکیل فسیل منظور از کالم داخلی و خارجی چیست بتالم داخلی فسیل نوینرم محل پیدا شدن منطقه تاف خرمانان یک کدام نوع فسیل ها برای بررسی حوادث گذشته مناسبند فسیل های راهنما فعالیت نمونه های از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیربازی یا هر نوع ماده دیگری قالب داخلی و خارجی آنها را بسازید و نمونه دیگری از قالب داخلی و خارجی را طراحی نمایید چهار برخی از کاربرد فسیل ها را نام ببرید و توضیح دهید در اخبار شنیدهاید که هر وقت یک سانحه هوایی اتفاق میافتد کارشناسان برای بررسی لرزان سراغ جبه سیاه هواپیما میروند آیا میدانید جبه سیاه ماپی ماچیست و چکار بردهایی دارند فسیل ها در بررسی تمام زمین شناسی همانند جبه سیاه هواپیما اطلاعاتی از گذشته در اختیار زمین شناسان قرار میدهند البته همه فسیل برای بررسی تمام گذشته مناسب نیستند بلکه فقط برخی از فسیل که فسیل راهنما نامیده میشوند برای این کار مناسباند راهنما دارای ویژگی های خاصی به همین دلیل فسیل شناسان برای آنها ارزش زیادی قائلند این فسیل در همه جا پیدا میشوند و تشخیص آنها آسان است نمونه های فراوان است و سوخت فسیلی با زمان طولانی از تشکیل می شوند زمین شناسان برای شناسایی و اکتشاف ذخایر زغال سنگ نفت و گاز از فسیل جانداران مختلف استفاده می کنند آنها ابتدانا استفاده از تصاویر ماهوارهای های هوایی و شواهد زمین شناسی در سطح زمین محلهای مستعد وجود ذخایر سوختهای فسیلی را تعیین می نقطه کنند سپس با استفاده از امواج لرزهای و دیگر روشهای دورسنجی احتمال وجود ذخایر را بررسی می کنند شکل نه پرانتز بسته در صورت تایید اولیه جهت اطمینان از کیفیت و کمیت ذخایر مذکور با حفر چاپهای اکتشافی شکل در پرانتز بسته و نمونه برداری از لایههای سنگی اما ویرگول زمین به مطالعه فسیل های بینی شکل 11 پرانتز بسته موجود در شده میپردازند از این طریق احتمال وجود نفت و گاز را بررسی و مطالعه میکنند مراحل اکتشاف نفت را توضیح دهید لمح شکل نو عملیات ژئوفیزیکی جهت شناسایی اولیه نفت و گاز برخی از کاربرد به و یه زمین منفی دو استفاده به عنوان انرژی مانند نفت و زغال سه شناسایی و اکتشاف نفت گاز و زغال منفی کارهها پنج های رسوبی مجبور شکل در دکل افاری چاپ اکتشافی نفت و گاز منفی شش تبیلان و هوای گذشته زمین منفی چهار بررسی تکامل تکامل موجودات زنده شکل یازده فسیل موجودات ذره بینی تشکیل دهنده نفت و گاز سه یکی دیگر از کاربرد فسیل ها این است که زمین شناسان با مطالعه فسیل ها جابجایی پاره ها را اثبات کردند آنها با توجه به تشابه فسیل های موجود در سنگهای حاشیه غربی آفریقا و حاشیه شرقی آمریکای جنوبی اثبات کردند که در ابتدا این دو کاره به هم چسبیده بودند شکل دوازده پرانتز بسته اما به علت حرکت ورقه های سنگ جامعه آن دو از هم دور شده آفریقا زمین شناسان چگونه به وسیله فسیل ها نظری جا را جنوبی مزوز در هر دو یافت می این دو زمانی به هم چسبیده بوده اند شکل دوازده تشابه فسیل در آفریقا و شرق آمریکای ویژگی های فسیل راهنما در همه می منفی دو تشخیص فسیل آسان است منفی سه نمونه های فراوان است منفی چهار در محدوده زمانی مشخصی وجود داشته از راهنما زمینه های تشکیل دهنده پوست زمین استفاده فسیل های راهنما دارای محدود سنی مشخصی هستند به عنوان مثال اگر فسیل دایناسوری مربوط به 120 میلیون سال قبل باشد سنگهای در برگیرنده آن نیز سنی در همین حدود دارند بنابراین با استفاده از فسیل های راهنما میتوان سنانها را تخمین زد البته دانشمندان در تعیین سنلایه های سنگی به موارد زیر توجه دارند در تعیین سنلایه های رسوبی به باید توجه کرد یک پرانتز بسته در تمامی لایه های رسوبی تر لایه از لایه بالایی خود قدیمی تر و از لایه پایینی خود جدید تر است شکل سیزده پرانتز بسته البته به شرط اینکه لایه های رسوبی وارونه نشده باشند دو لایه های رسوبی هنگام تشکیل به صورت تقریبا افقی تهنشین میشوند به نمرای افقی تهنشین میشوند بنابراین اگر از حالت افقی خارج شده باشند بیانگر تغییرات در مراحل بعد از رسوب گذاری است جدیدترین لایه سخت شدن و تشکیل سنگ رسوبی ترین لایه قرار گرفتن رسوبات به طور افقی روی هم فعالیت شکل سیزده نحوه تشکیل تمامی از لایه های Zero subidar się zigagar darloje di fosil rohnamoi bez endivist opando. Milion sol madarloje di fosil hoinos endivist milion sol wodud sol oszad jamom ruje się. Donokte ale w parentes daste senta kribiloje hoje sigma i cetan rast. Bez enrage onarin efronos oje loje homo hoje sekonid. Brage je onarin efas batie jamonta rast zero loje horokat. Karde ast di divist opando hej. Si milion sol i mobilion sol milion sol divist di divist obist opanj kafto donok. Azla hoznamin się nosi kuciaktar kuciaktar hol kelid dozaste astiannice bozorgtar bozorgtar. Farojan hoje tabi i kem runem بگم تغییراتی در سطح یا درون زمین میگردند در گذشته نیز به همین صورت عمل کردهاند بنابراین با مطالعه و شناختانها در حال حاضر میتوان این سازوکار و شرایط را به گذشته تعمیم و شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر کرد به عبارت دیگر بیوم بحث حال کلیدی برای گذشته است پنج از برخی فسیلها برای تعیین نقاب و هوای گذشته زمین و عمقوزه های دریایی استفاده میشود به عنوان مثال وجود ذخایر زغال سنگ در یک منطقه بیانگر وجود جنگل و آب مخمای گرم و مرطوب گذشته آن منطقه است بنابراین این استفاده از فسیل برخی جانداران میتوان شرایط آن و شرایط گذشته را مورد مطالعه قرار داد در فکر کنید چگونه به وسیله فسیل ها میتوان به شرایط آن و هوای گذشته زمین پی برد در علوم هشتم با سنگهای تبخیری آشنا شدید به نظر شما این سنگها در چه نوع آب و هوایی تشکیل شدهاند در آن کرایه گرما زیاد و سنگ نمک و سنگ گچ وجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شدهاند بیانگر چه نوع آب و هوایند بیانگر محیطهای اشعا از گچ و نمک و سپس محیطی گرم با تمخیر حالا چگونه به این نتیجه رسیدید در گفت گفت و دور کنید آبهای کمعمق و زلال آدمای حدود سی درجه از نظر عمق در یا آدمای آب زندگی میکنند امروز مرجانها در چه نوع محیطی به نظر شما موجود فسیل مرجان در لایههای رسوبی کوهستان بیانگر محیطی در گذشته است در آن این موضوع یک دیگر گفت و دو تولید نقطه محیط دریایی ما عمق بیست بیست شش دانشمندان با استفاده از فسیلها نظم حاکم بر خلقت را کشف کردند آنها دریافتند خداوند در آفرینش جهان ابتدا جانداران اولیه را با ساختمان بدنی ساده و در ادامه موجودات بعدی را با ساختمان بدنی تر آفریده است دانشمندان چگونه به وسیله فسیلها به تحول در حیات پی بردهاند blank, and blank, blank. Virtual recorder, virtual recorder dialog, stop button alt dialog S.